Drugog Boga osim njega nema, njemu se sve vraća. Neka je salavat i selam na Allahova miljenika, Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe, njegove drugove i sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. O ljudi, bojte se gospodara svoga i strahujte od dana kada roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći. Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šeitan ne pokoleba. Toga dana nećete moći, nećete moći ni koristiti jedan drugima, niti nauditi, a mi ćemo onima koji su se prema sebi ogriješili reći, trpite patnju u vatri koju ste poricali. Ni bogatstva vaša, ni djeca vaša neće vas učiniti nama bliskim, Samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka više struka nagrada za ono što su radili i oni će u visokim odajama biti bezbjedni. A oni koji se budu, koji se budu trudili da se dokazima našim suprostave, da ih onemoguće, oni će biti kažnjeni. Draga braćo, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večerašnja odlika i vrijednost Mubarek mjeseca u kojem se nalazimo se ogleda u tome što je ovaj mjesec mjesec strpljivosti. Mjesec u kojem se objedinjuju sve tri vrste strpljivosti. Jer postoje tri vrste strpljivosti. Strpljivost u pokornosti uzvišenom stvoritelju, čineći njemu ibadet, posteći i klanjajući. Strpljivost od grijeha, to jest da se čovjek sustegne od, čine, od činjenja grijeha u ovom mjesecu i mimo ovoga mjeseca. I strpljivost na kaderu kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i propisao, to jest strpljivost od jela i pića i užitaka od sabaha pa do akšama. Puno je kuranski tekstova u kojima Allah azza wa jalla naređuje ili pak podstiče na sabur, na strpljivost. Tako, na primjer, Allah azza wa jalla kaže – وَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ Istrpite se, Allah je doista sa onima koji su strpljivi. Allah subhanahu wa ta'ala nam isto tako ukazuje da se bez strpljivosti i jakina, čvrstog ubjeđenja, ne može ostvariti pobjeda i pročele ovoga ummeta. Govoreći o tome, on uzvišeni kaže وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ i mi smo ih učinili vođama koji su radili po zapovjedi našoj onda kada su bili strpljivi i kada su u dokaze naše čvrsto vjerovali. I obavijestio nas je isto tako da nam uz bogobojaznost i strpljivost neće škoditi spletke neprijatelja. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit. Ako se budete strpjeli i bogobojazni bili, njihovo lukavstvo vam nimalo neće nauditi. Allah doista dobro zna ono što oni rade. Sabur, onaj koji je puno strpljiv je ujedno i jedna od Allahov, jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava kojim se i čovjek treba okititi. Allah azza wa jalla je strpljiv i nema toga koji je strpljiviji od njega uzvišenog. Čovjek koga je on stvorio ga psuje i vrijeđa. Govori da Allah ima dijete i pored toga Allah ga obskrbljuje i poziva da se pokaje i da mu oprosti. Allah azza wa jalla se kune vremenom pa kaže وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Tako mi vremena, svaki čovjek je na gubitku, osim oni koji vjeruju i čine dobra djela, i koji jedni drugima preporučuju istinu, i koji jedni drugima preporučuju strpljivost. Dakle, svaki čovjek na ovom dunjaluku gubi. Izuzetak jeste čovjek koji vjeruje, zatim nakon toga čini dobra djela. Jer u puno kuranskih ajeta Allah subhanahu wa ta'ala spaja između vjerovanja i činjenja dobrih djela da bi nam ukazao da nije dovoljno vjerovanje bez činjenja dobrih dijela i isto tako da nije dovoljno činjenje dijela bez vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala. I koji jedni drugima preporučuju istinu i koji jedni drugima preporučuju strpljivost jer čovjek kada se prihvati Allahove vjere i kada čini dobra djela nakon toga ne neino, ne, neminovno nailazi na poteškoće i iskušenja od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je neophodno da se saburi, da čini sabur, strpljivost na Allahovoj subhanahu wa ta'ala odredbi i Allahovom subhanahu wa ta'ala kaderu. Zato se strpi o čovječe, jer je mu'min vjernik strpljiv u pokornosti svom stvoritelju, a griješnik je strpljiv u pokornosti šeitanu. Griješnici su najstrpljiviji u pokornosti svojim strastima i prohtjevima, a najmanje strpljivi u, klanja, u klonjenju grijeha prema svom gospodaru. Vidjet ćeš kako neko od njih može satima biti strpljiv u svojim prohtjevima, a ne može se ni jedan trenutak strpiti u pokornosti svom stvoritelju. Strpi se u ovom mjesecu i nemoj svoj udio kod Allaha subhanahu wa ta'ala za nešto što manje vrijedi i što je prolazno prokockati, jer Allah nagradu strpljivima, strpljivima neće poništiti. Innahu men yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudi'u ajra al-muhsinin. Ko se Allaha bude bojao, i strpljiv bude bio, pa Allah u istinu neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su dobročiniteli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "At-tahuru shatr al-iman." Čistoća je pola vjere. Walhamdulillahi tamla'u al-mizan. A hvala Allahu ispunjavaju mizan, to jest čine mizan vagu naših dijela na sudnjem danu teškim. Was salatu nurun. Namaz je nur, Was sadaqatu burhan Sadaka je dokaz Was sabru dija A sabur je svjetlo, svjetlost čovjeku والقرآن حجة لك أو عليك a Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe i kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ma ruziqa abdun khairul lahu wala awsa min as-sabr nema boljeg svojstva koje čovjeku može biti podareno od sabra od strpljivosti Allah uzvišeni kaže أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah ne ukaže na one koji se od vas bore i one koji su strpljivi? To jest, nemojte misliti da ćete ući u džennet prije nego li što budete iskušani, da bi se vidjelo ko je strpljiv na iskušenjima, a ko je taj koji se pred, prv, pred prvom preprekom vraća stopama svojim. Koliko je samo bio strpljiv Ejub, alaihissalam, Allahov vjerovjesnik, kada je 18 godina bio iskušan bolešću, pa se nikome nije žalio niti jadao. Izgubio je čak i svoj imetak i svoju porodicu, pa se opet strpio i zahvalio svom stvoritelju, pa mu je Allah dao još više imetka i povratio mu njegovu porodicu i djecu zbog njegove strpljivosti. Nemoj misliti, dragi brate i cijenjena sestro, da ako te Allah dovede u kakvo iskušenje, da te Allah ne voli, da ti Allah ne želi hajr, naprotiv, Allah ti želi dobro, jer poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže – Men yuridi Allahu bihi khairan yusib minhum. Onome kome Allah želi dobro, stavi ga na kušnju. Zašto? Zato da bi tim iskušenjem Allah obrisao neke od njegovih grijeha. Jer mu'minu vjerniku Allah čak i ubodom trna i brigom i nevoljom i nedaćom koja ga zadesi briše njegove grijehe da bi na sudnjem danu sreo Allaha subhanahu wa ta'ala čist od grijeha. U tom smislu Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kaže Zaista vjernika neće ubosti trn, niti ga zadeseti umor, niti nedaća, niti bilo šta drugo, a da mu Allah zato neće obrisati neke od njegovih grijeha koje, koje je počinio. Iskušava ga da bi ga uzdigao na stepen kojeg vjernik u džennetu ima, a kojeg ne može steći i zaraditi svojim dijelima. ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Allah Azza wa Jalla kaže Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi malo strahom i gladovanjem, te gubljenjem i metka i života i usjeva, a ti, a ti obradu istrpljive. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون Ko su ti? Oni koji koje i ka, one koji kada nevolja kakva zadesi kažu mi smo Allahovi i njemu ćemo se vratiti. To su oni kojima pripadaju blagoslovi od gospodara njihova i milost i koji su na pravom putu. Međutim, znaj Da se iskušenje ne ogleda samo u gubljenju i metka, djece i sličnog, znaj da je zdravlje koje ti je Allah podario iskušenje, kako ćeš ga iskoristiti, zadovoljavajući svom nefsu, svoj duši i prohtjevima ili pak svom stvoritelju. Bogatstvo i imeta koji ti je Allah podario jeste isto tako iskušenje. Hoćeš li biti zahvala na blagodati i trošiti u ono čime je Allah zadovoljan ili pak u ono što njega srdi. Dakle, svakog dana ti si na kušnji. Hoćeš li se pokoriti Allahom ili ćeš pak biti nepokoran njemu, a odazvati, odazvati se šeitanu. Svakog dana čovjek se iskušava kada čuje Allahove riječi Hayya ala salah, hayya ala falah, dođi na namaz, dođi na spas, da li će se Allahovom pozivu odazvati. Jedino je vjernik taj koji će u svakoj situaciji i kada je i iskušenju i kada je u izobilju nagrađen biti. Jer kada je iskušan kakvom blagodati, vjernik zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala te mu Allah upiše nagradu zbog njegove zahvalnosti. A kada se nađe u kakvoj nedaći i poteškoći, strpi se u tome oslanjajući se na svoga gospodara pa mu Allah upiše nagradu zbog njegove strpljivosti. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ajaban li amri al-mu'min, in amrahu kulluhu khair." Čudna li je stvar vjernika, zaista njegovo svako stanje je khair za njega. Ako ga zadesi kakvo, kakvo dobro, kakav khair, zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i to njemu bude khair. A ako ga pak zadesi kakva nedaća, on se strpi pa opet bude khair za njega kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo nema, Ovo svojstvo i ovu nagradu ne posjeduje niko drugi osim vjernik. Dok griješnik i nevjernik kada je u iskušenju ljuti se i srdi na svoga gospodara. Ljuti se na odluku Allaha Azza wa Jalla i govori zašto baš ja, zašto baš mene ja rab, zar nema drugih ljudi mimo mene. A kada mu Allah njegovo loše stanje zamijeni dobrim, zaboravi blagodat svoga gospodara ili je možda čak i zanijeće, poput primjera trojice ljudi iz Benu Israila, naroda Musa, alaihissalam. Bileži Buharija i Muslim od Ebu Hureyre, radijallahu anhu, da je Allahov vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallam, rekao. Allah je htio da iskuša tri čovjeka iz Benu Israila, gubavca ćelavca i slijepca. Te im je poslao Meleka u ljudskom obliku, te je on došao gubavcu i upitao ga. Šta bi ti najviše volio? Gubavac reče, lijep ten i lijepu kožu i da od mene nestane ovo zbog čega, su me, zbog čega me ljudi preziru. To je zguba. Pa ga je Melek potrao i Allahovom voljom i odredbom bolest je nestala, a njegova koža je postala lijepa. Melek ga je zatim upitao, koji imetak ti je najdraži? Pa je rekao, deve. Temu je melek podario steonu devu i rekao, Allah ti podario u njoj beričet. Zatim je došao ćelavom čovjeku i upitao ga, šta bi najviše volio? Reče, lijepa kosa i da od mene nestane ovo zbog čega me ljudi preziru. Melek ga je potrao i temu, temu je Allahovom voljom data lijepa kosa. Zatim ga je Melek upitao, koji imetak ti je najdraži? a on reče krave. Te mu melek Allahovom odredbom podari steonu kravu, a zatim reče Allah ti u njoj dao beričeta. Zatim je došao slijepcu i upitao ga šta bi najviše volio. Slijepac tada reče da mi Allah povrati vid da njime vidim ljude. Te ga je melek potrao i Allahovom voljom vid mu se povratio, a melek ga je zatim nakon toga upitao. Koji imetak ti je najdraži? ovce, odgovori on, te mu melek tada podari Allahovom odredbom ovcu i reče Allah ti u njoj dao beričeta. Vremeno prvi je stekao dolinu punu deva, drugi dolinu punu krava, a treći dolinu punu ovaca. Nakon toga Allah je htio da iskuša ova tri čovjeka. Melek im je ponovo došao u obliku čovjeka, te je najprije otišao onom što je bio gubav i reče mu ja sam čovjek siromah, ostao sam na pola puta. Molim te onim koji ti je podario lijepu kožu i lijep ten da mi podariš kamilu da bi se vratio svojoj kući. On mu tada reče, zaista ja imam puno obaveza i dugova. Melek mu tada reče, kao da te ja poznajem, zar nisi bio gubav i ljudi te prezirali i siroma pa ti je Allah podario i metak? Međutim, čovjek reče, ovaj imetak sam ja naslijedio od svojih predaka. A Melek mu reče, ako lažeš, onda te Allah, ne onda neka te Allah povrati u stanju u kojem si bio. Zatim je Melek došao onom što je bio ćelav i rekao mu, ja sam čovjek siromah, ostao sam na pola puta, zato te molim onim koji ti je podario lijepu kosu, da mi podariš jednu kravu. Međutim, čovjek odgovori, Zaista ja imam puno obaveza i puno dugova. Melek mu tada reče, kao da te ja poznajem, zar nisi bio ćelav pa ti je Allah podario lijepu kosu? Zar nisi bio siroma pa ti je Allah podario i metak? Ne, ja sam to naslijedio od svojih predaka, odgovori čovjek. Ako lažeš, onda neka te Allah povrati u stanju u kojem si bio, reče mu Melek. Melek se tada uputi čovjeku koji je bio slijep i reče mu, ja sam čovjek siroma, ostao sam na pola puta, molim te onim koji ti je podario vid da mi podariš jednu ovcu. Ovaj mu tada reče, ja sam zaista bio slijep, pa mi je Allah povratio vid. Zato uzmi šta hoćeš i ostavi šta hoćeš. Neću ti prigovoriti zbog nijedne stvari koje si uzeo Allaha radi. Melek mu tada reče, zadrži svoj imetak vi ste bili samo iskušavani, Allah je zadovoljan tobom, Allah je zadovoljan tvojim postupkom, a rasrdio se na tvoja dva druga. Zato zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na stanju u kojem se nalaziš, jer ti ne znaš kako bi postupio kada bi Allah promijenio tvoje stanje. Ako si od onih kojima je Allah podario i metak, zahvali Allahu azza wa jalla, jer Allah uzvišeni kaže وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَا إِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد Ako vi budete zahvalni, Allah će vam iz obila svoga još više povećati. A ako vi zanijekate blagodati svoga gospodara, onda je kazna moja zaista žestoka. Ako si pak od onih kojima je Allah uskratio imetak, onda se strpi, jer znaj da će čovjek zaboraviti svaku poteškoću onog trenutka kada bude uveden samo za jedan trenutak u džennet. Poslanik, sallallahu alaihi wasallam, govoreći o tome, kaže Doći će čovjek na sudnjem danu, a bio je najbogatiji čovjek na Dunjaluku. Međutim, zbog svojih loših dijela ući će u vatru. Kada ga Allah samo za trenutak bude stavio u vatru, upitaće ga – O robe moj, jesi li ikada vidio bogatstvo i uživanje na Dunjaluku? On će tada reći, ne, tako mi tebe, o gospodaru. Subhanallah, zaboravio je svak, sve ono što je imao na ovom Dunjaluku, a bio je najbogatiji čovjek, kada je samo za jedan trenutak osjetio užase džehennemske vatre. Kako i ne bi, kada je ovo Dunjalučka vatra samo 69. dio džehennemske vatre, kako nas je obavijestio Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. sallam. I kaže dalje Allahov vjerovjesnik i doći će čovjek na sudnjem danu koji je bio najsiromašniji na ovom svijetu, ali je zbog svojih dobrih dijela koje je činio zaradio džennet. I Allah će ga za trenutak staviti u džennet, a zatim ga upitati. O robe moj, jesi li ikada imao poteškoće i bio siromah na dunjaluku? Ne, tako mi tebe, o gospodaru, nikada nisam bio siromašan, niti sam bio u poteškoći, odgovorit će čovjek. Subhanallah, zaboravio je sve, svo, svoje siromaštvo i sve poteškoće i patnje na ovom dunjaluku onoga trenutka kada je samo za trenutak bio uveden u džennet. Kako i ne bi, kada u njemu, to je džennetu ima onog, onoga što ljudsko oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je čovjeko moglo pasti na um. Sabur pomaže čovjeku u lakšem podnošenju, podnošenju ovodunjalučkih poteškoća. Zato nas Allah subhanahu wa ta'ala savjetuje pa kaže وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبِرِ وَالصَّلَاهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ I pomozite sebi strpljivošću i namazom, jer Allah je zaista sa onim koji su strpljivi. To jest, kada vas zadesi kakva poteškoća, kakva nedaća, pomozite sebi čineći sabur, čineći strpljivost i obavljajući namaz, jer Allah je zaista sa onim koji su strpljivo, strpljivi. Navodići primjere, ljudi koji su bili strpljivi u Allahovoj vjeri i strpljivo podnosili nedaće na Allahovom putu, Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kaže Zaista je prije vas bilo ljudi kojima bi bila iskopana rupa, te bi, oni, te bi, te bi takav bio stavljen u nju, zatim bi pilom, to jest testerom, bio rezan na dva dijela, ali ga to ne bi udalilo od Allahove vjere. Ili bi pak bio češljan gvozdenim češljevima, tako da bi se njegovo meso razdvajalo od kostiju, pa ga to ne bi udalilo od njegove vjere. Danas je nama i tekako potrebna, potrebna strpljivost u Allahove vjeri. Danas, u vremenu koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam opisao rekavši da će onaj ko se u njemu bude pridržavao vjere biti poput čovjeka koji u ruci drži žeravicu, Ako je drži, ona će ga opeći. Ako je pak ispusti, ona će se ugasiti. Međutim, takvima uzvišeni poručuje innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab samo oni koji budu strpljivi bili bit će bez računa nagrađeni to jest njima se neće vagati neće se stavljati njihova djela na mizanu već će nagradu bez računa dobiti koliko je Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bio strpljiv u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Čak šta više, kada je ljude pozivao u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, kada je otišao u Taif, stanovnici Taifa su protiv njega usmjerili luđake i djecu koji su ga gađali kamenjem. Pa je krv tekla iz, le, iz, iz tijela Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kada mu je došao melek Džibril i rekao, o Allahom vjerovjesniče, Allah je čuo govor tvoga naroda tebi. Zato sa mnom je melek brda, pa naredi, ako bude štio, on će poklopiti dva brda na stanovnicima Taifa. Pa je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, re, rekao, ne, zaista se ja nadam da će Allah iz njihovih kičmi izvesti ljude, izvesti potomstvo koje će svjedočiti da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik. I na kraju, kada govorimo o strpljivosti, ne možemo sigurno za, zaobići slučaj, primjer vjernice, Allahove robinje, frizerke kćerke Firauna, koja je bila mu'minka, mu'minka vjernik, vjernica na dvoru najveće taguta, Firauna la'natullahi alejhim. Jedne prilike, dok je ova frizerka češljala kćerku Firauna, njen češal je pao iz njenih ruku. I ona se saže da uzme češal i reče, Bismillah, u ime Allaha. Čuvši te riječi, kćerka Firauna upita, Allah, ko je Allah? Jer to moj otac? Zato što je njen otac poživao, pozivao da se obožava. Njen otac je tvrdio da nema drugog božanstva osim njega. Međutim, frizerka u ponusu vjernice mu'minke odgovori, ne, Allah je moj gospodar i tvoj gospodar, gospodar i tvoga oca i svih ljudi. Kćerka Firauna tada reče, ja ću o ovome obavijestiti moga oca. A frizerka reče, obavijesti ako hoćeš. Kada je Firaun bio obaviješten, Ljuti to pozva i naredi da se dovede mu'minka, te ona dođe zajedno sa svoje, sa svoje petoro djece. Firaun je zatim nakon toga upita, ko je tvoj gospodar? Mu'minka se nije uplašila ovih riječi, već reče, moj gospodar je Allah, onaj koji me je stvorio, koji je stvorio i tebe, koji je stvorio i ostale ljude. Firaun joj zaprijeti i reče da će ubiti i nju i njeno petoro djece ako se ne odazove njegovom pozivu i ako ne ostavi Allaha, ako se ne prihvati Firauna kao božanstva koje se treba obožavati. Međutim, vjernica se nije pokolebala. Firaun tada naredi da se donese ogroman kotao, a zatim da se naloži vatra a u taj kota osipa ule. Zatim, kada je ule zavrelo, Firaun se ponovo obratio vjernici, rekavši, ko je tvoj gospodar? Mu'minka ponovi, moj gospodar je Allah, onaj koji je stvorio mene i tebe i stvorio sve ljude. Firaun tada naredi da se uzme njeno najveće dijete i stražari, čuvari Firauna ga zgrabiše iz ruku njegove majke i baciše ga u žaren kotao. Pošto je ule bilo zavrelo, na, po, na površini kotla su isplivale samo kosti dječaka. Firaun se ponovo okrenu mu'minki čije su suze lile iz njeno lice pa je ponovo upita. Ko je tvoj gospodar? Mu'minka ponovo odgovori, moj gospodar je Allah, onaj koji je stvorio mene, tebe i sve ljude. Firaun naredi da se uzme i njeno drugo dijete, te je i ono bilo bačeno u vatru i njegove kosti isplivaše na površinu kosti u njegova brata. Firaun ponovo, ponovi svoje pitanje, ali odgovor je ponovo bio isti. Tada Firaun naredi se baci njeno treće dijete, zatim njeno četvrto, a zatim nakon toga red je došao na njeno najmanje, najmanje dijete. Firaun ponovo ponovi svoje pitanje, međutim vjernica ponovo odgovori, moj gospodar je Allah, onaj koji je stvorio mene i tebe i koji je stvorio sve ljude. Tada Firaun naredi se baci i njeno najmanje dijete i ono je bilo bačeno u vatru, a zatim nakon toga Firaun la'natullahi je bacio i mu'minku i samu nju u vatru. Međutim, kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam bio na mi'rađu, osjetio je jak, jako lijep miris, pa je upitao Džibrila alaihi salam, o Džibrile, šta je, kakav je ovaj lijep miris? Pa mu je Džibril alaihi salam odgovorio, ovo je miris kćerke Firaune, Firauna i njegove djece i njene djece, te mu je Džibril alaihi salam ispričao događaj između nje i Firauna la'natullahi alejhim. Draga braćo, cijenjene sestre, nastavimo sa strpljivošću i u toku ovog mjeseca i nakon mjeseca Ramazana. Mjesec Ramazan jeste prilika da čovjek u stvari nastavi sa strpljivošću u Allahovoj subhanahu wa ta'ala pokornosti. Kada čovjek može biti pokoran Allahu u ovom mjesecu, zar ne može biti pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i ostalim mjesecima? Jer Allah, azze wa jalla, koji je gospodar Ramazana, jeste gospodar i ostalih mjeseci. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je nama propisao pokornost u ovom mjesecu, ali isto tako od nas traži da budemo Allahu pokorni i u ostalim mjesecima. Musliman je dobar musliman i pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala u svakom vremenu i svakom mjestu, bez, obziro, bez obzira da li to bio mjesec Ramazan ili bio mjesec Ševal ili neki drugi mjesec. Isto tako, dobar je musliman u makom se mjestu on nalazio. Zato, budimo ustrajni u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri, jer nagrada za one koji tako budu postupili je ogromna. Budimo ustrajni u klonjenju od harama, u klonjenju onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Zaista, Čudno je kako se čovjek može sustegnuti, kako može saburati od hrane i vode i ne jesti i ne piti, a nije u stanju obuzdati svoj jezik, nije u stanju saburati od ružnog govora, iako kada posti to mu pričinjava poteškoću ostavljajući hranu i piće, a kada ostavi ružan govor to mu u stvari ne pričinjava nikakve poteškoće. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti ustrajni u njegovoj vjeri i u mjesecu Ramazanu i u i ostalim mjesecima. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti strpljivi od činjenja harama, koji će biti daleko od nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I molim Allaha azza wa jalla da nas učini strpljivim na poteškoćama i nedaćama na koji na koje nailazimo, a na koje a, a kojih mora biti. Jer poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Abdullahu ibn Abbasu Ihfazi Allahe jahfazg Čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati. Znaj za Allaha kada si u blagostanju, Allah će za tebe znati kada si u poteškoću. poteškoći. I znaj kada bi se čitav ummet, kada bi se svi ljudi okupili, da ti nanesu kakav hajr, da ti učine kakvo dobro, ne bi bili u stanju ako ti Allah to nije odredio. I znaj isto tako da kada bi se čitavi ljudi, kada bi se svi ljudi sakupili da ti nanesu kakav šr, kakvo zlo, ne bi bili u stanju osim ako ti je Allah to propisao, pera su uzdignuta i listovi su osušeni. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u njegovoj vjeri i molim Allaha azza wa jalla da ukabuli naš post da ukabuli naš namaz i naša dobra djela, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي قد كنت أنتظر اللقاء يوما فعجل رفعتي رفعتي رفعتي يا رب إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي قد كنت أنتظر اللقاء يوما فعجل رفعتي رفعتي رفعتي هذا سبيل المؤمنين فآمنا لروعتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى كلنا نبكي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحمى كلنا نفدي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا بنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك